Iako je tada već cijeljeno je crkva do završenje i stiče. Kako je ovo čudo? Ja verujem da su me krste i stiče. Sami da ti. I mi smo sirotni njegovi. Tim što smo sirotni i mnogo toga uzvišenje od svog žaljenja. A sirotni su brate i sestri u kojom onaj što je kad u životni javlja i i onaj koji na Hristu radi našeg spasenja, iako bez grijeha, iako si bodri, odstrana od nas. Da li je ovo bez grijeha život onima koji čekaju pravilnu organizaciju, pravilnu kretu. Jer ovo je vrijeme milost. Sada Gospod čeka i vidi vas pokajanje. I mnoge grijeke crpi, dobra nezavodnja crpi, nije bila pokajanje i tako. Pokajanje je bilo da je dobro crpi. Pokajanje je bilo da je dobro crpi. Pokajanje je bilo je dobro crpi i obradio potpune koje gospod roki i dopuštao, a nas pravu je kruza za sve sestre. Slučite vidi, stave, sve mogu važno da znamo, uvijene sestre. Slučite zes bio, jer je vrijeme milosti Božu, ovo danas je vrijeme milosti. Ovaj dan je vrijeme milosti. Na danas vremenu narod. Ako na život poput zadovoljim pokajanje čudovidošću i dovoljnošću pravnosti, pravoslavno, onda će služati pravedno, biti težak, biti strašan danas. Zato da ostanemo u vjeru, nemojmo da je gubimo, jer je da je da Znači, da dobijemo milost Božiju, kroz pokajanje, dadovijemo oproštenje grehova, da bismo je tako i prave puta i

Thank you.